Seminar Bužim 2012. Soba potvjernika. pa su se razišli ovdje šta je ovdje subjekat jel el kelim ili el amel znači jel ovdje se u dvije stvari Ileji jes adul kelim u tajibu u amelu salih znači njemu se diže lijepa riječ i dobra djela u arapskom jeziku znači sad ovdje na prvom mjestu dolazi šta se znači diže se šta kelima ona je subjekat evo sada ima znači i drugi subjekat soba Činite.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 Mi smo ehlu delil. Šta si ti uradio za islam? I neće ovoj dani naštetiti nikakva Служба! Истински наследници Левовесник, koji ne možete čuti sa novotarske, nego samo sa sunetskih ili Посетите нас www.palta.com Soba put, jer soba put. Dakle, ako neko smeta, dobit će fest. Jazakallah hej. Ciklus predavanja sa zimskog seminara Božim 2012 pod nazivom Šta si ti uradio za islam? Gosti seminara brat Abu Amina, brat Nusret i brat Hatab. Organizator i domaćin brat Bilal. Šta si ti uradio za islam? بلغ الدعوة لنا وانشر الدين جميلا جل إشراقا يحتوينا Razilaženja oko određenog rivajeta. A razlozi tom razmimoilaženju su sljedeći. Pod broj 1 da do nekoga stigne dokaz ili hadis, a ne stigne do drugih. Soba potvjernika. واحمل الجد بقلب يعرف الحق يقينا يركب الصعب ويمضي في العلا نجما لاح فينا I kaže, ušao sam u prodavnicu, jedne četiri, pet Srba tu č- keti, ona prodavačica, i kad sam ja ušao, kaže, s bradom, on s mene odmah izbjegli nogavice dokle i znaju oni o kome se radi. I sad kaže, jedan progovara i kaže, treba sve vjere poštovati. Znaš, on daje sad, to je ona hajdučka u, vla, u vlakuša. Kaže, ja se okrećem i kažem, ja kad bi vašu vjeru poštovo, svoju bi doveo u pitanje.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 Može, znači, može. Znači ovo sad, hvala vas, pa sam naučili se tako. Jeste. Međutim, u ruci mora biti non šta, je tako? Jeste, Da se njihov vede popravi, da se njihov ponašanje popravi, tako. tako. Znači, bez obzira što god naučili ako budete pokvareni od toga šta ćete vi pokvareni, pokvarenjanci se ne Jeste. Ne mora sve ponašanje popraviti. imam ja da molim Allah Đelešanu, da ovog podržavanje možemo uspjeti lahko bez ta. Znači, edeb je bitan, zato su učenjaci govorili te'edebna kable en Prvo smo se naučili edebu, pa onda smo učili ilum. I zato vi vidite i u školu kad se krene, znači ima tamo vladanje, jel tako? Pa neko ima, neko je voledun mušakis, a neko je znači veladu salih, neko sluša, fin i tako dalje, pa u islamu je to još najbitnije da se ispolji. E, reci. Znači, ovo je tako sam rekao, tako je nesihatom min, dini, Jeste. od tako da je plan sam rekao, la da ne spuštamo asa, asak, je tako, a ne, kad je oporučio ovaj Ebu Derdavu, je tako, ne mogu da ispušta svoj asa, šta, i tako. što Ima poglavlju Buhari okačiti štap na zid. Znači, da stoji sa, štap, zato su znači, prethodnici govorili al asa limen asa. Znači, asa limen asa. Štap je za onoga limen asa, ko ne sluša. Šta bi ti? Pa dobro, imamo mi još do kijameta, još nam je ostalo vremena, pa moramo sa dersom, a inšallah ti ćeš danas u kladuši kazati inna alhamdulillah nahmeduhu nasta'inu nasta'firu. Znači, ko je spreman od vas da održi danas predavanje kao onaj naš hafiz Bilal iz Zenice tako nešto da kaže, brać, ili ko zna u hudbetu hađe da prevede, da zna šta znači inna a nahmeduhu nasta'inuhu nasta'firu, da zna oni ajete šta znači. Ko zna na pamet? Zubejra, ga. Znači, ukladuši danas kad se okupe oni stari tanjevi i mi tu, znači ti ćeš dobiti kelmetu tajibe. Znači da nam prevede, ako ti šta bude trebalo, imaš ove šujuhe, pa im se obrati. Dobro, braću. Pošto je hudbetul hađe već bila, mi ćemo samo kazati emma ba'd. Mi smo nešto uzeli, znači, iz hadijske nauke, iz tefsirske nauke i nadam se da je bilo korisno da smo na neki način ovaj mogli sebi napraviti jednu sliku pred očima kako je to prolazila ta, ta nauka. Danas ćemo imati jedno predavanje iz fika. Jel tako često čujemo razišla se ulema. Ima razmimo ilaženje. Ima više mišljenja. Pa nam onda nekada to bude nejasno. Pa nam šeitan možda donese razne misli u naše glave. Veli kad se oni nisu mogli dogovoriti šta ću ja pun grija. kad oni nisu mogli naći zajedničku Znači, ovo kad se spomene kod starije uleme, da se ulema razišla, to nije ovo što se mi danas razilazimo. I pitaš ti mene ili ja tebe, zašto mi ne pijemo kahu zajedno? Uglavnom je fetva la Ne znaš. Nije. nemaš nikakvog aduta da možeš kazat. U čemu se to mi razilazimo? Vidjet ćemo da je to u nekoliko možda mesela ako se već razilazimo. Jer ima dosta sad ljudi na ovim prostorima koji kažu da žele izvorni islam. Dosta znači grupa koje pozivaju islamu, koje kažu kala Allahu kala Rasul, ali ne možemo da pijemo kahvu, jedni se neki drugi odriču, jedni se s nekom grupom ismijavaju, a to su oni ili ovi ili tako dalje. Znači, kod nas ima u razmimoilaženju puno strasti i mi tako prilazimo ili je fanatizam pa smo ovaj počeli da oživljavamo stare bolesti, da se znači vežemo fanatično pa za nekoga, pa bio on u pravu ili ne bio u pravu. Kako su kazali selefi, kada se sudari ljubav prema šehu i prema delilu, prevlada mi ljubav prema delilu, a i dalje šeha uvažava. Mi smo ehlu delil. I mi ćemo, ako budemo imali vremena, vidjeti, uzet ćemo malo znači da proučimo usul hanefijskog mezheba iz dva razloga zato što ovdje na terenu imamo uvijek ljudi kažu hanefije pa imamo neke stvari koje oni rade da vidimo ima li to ikakvog utemeljenja da vidimo kako su učenici od Ebu Hanife se često različe s Ebu Hanifom i stali sa džumhurom i tako dalje ovaj tako da želimo se znači malo upoznati zbog čega je došlo do tog razmimo ilaženja kod islamskih učenjaka. Pa možete staviti naslov Esbabu, esbabu ihtilafil fukaha. Razlazi razilaženja ili razbimo ilaženja islamskih učenjaka. Glavni razlog razilaženja ili razbimo ilaženja islamskih učenjaka jeste zbog različitog razumijevanja šerijetskih dokaza koji ne upućuju precizno na određenu stvar. Pa ovdje jedno objašnjenje pa ćemo nastaviti dalje. Znači, ovo su znači ediletu avanije. Znači, nije nešto što je ediletu slobotije. Kako ovo razumjeti? Znači, nisu se oni različni. primjer radi Allah ono kaže kutiva alaikum usijam. Kema kutiva ale ledine min qablikum la'allakum tattakun. Pa jedni kažu, ne, ne, ovo kutive ne znači da je propisano nego zapisano je ili ovako, ne, ne, niste tu razišli. Jer to znači jasno upućuje znači ajet na propisivanje Ramazana, jel tako, posta. Ili drugi, znači more pri, ovaj, primjera u Kur'anu i Sunnetu, gdje znači dokaz jasno upućuje na nešto. I onda tu nema razmimo ilaženja, jel tako? Međutim, imamo znači u određenim ajetima ili hadisima određene izraze kuransko-hadijske koji znači se mogu razumjeti na više načina. I odmah možete i razumjeti zbog čega dolazi do znači, drugačijih stavova po određenim pitanjima. Pa možete staviti prvi razlog, znači govorimo o razmimo ilaženju, prvi razlog je svatanje arapskog jezika ili tumačenje arapskih izraza, riječi. Vi znate, li tako, da arapski jezik se sastoji, ne morate to pisati, od pravilne i nepravilne množine, jel tako? Sastavi se od riječi koje, znači, se ne mogu rastvarati. Memnu mina sarf. Znači, pa se sastoje, znači, ovaj, od razni, znači, čestica. Svaka ta čestica, znači, može da ima u datom momentu znači drugačije značenje, jel tako? I imamo onda znači te podjele i u samom arapskom jeziku imamo škole, imamo basrijsku školu, imamo kufijsku školu, imamo šamsku, imamo misrasku školu u jeziku, znači svatanju određeni termina. Dalje imamo same znači termine koji nekada mogu značiti i nešto što je u stvarnosti i nešto što je međaz. Šta je međaz? Nešto simbolično. Znači, kao što imamo u Kur'anu, gdje Allah Želešanuhu, znači imamo mi određen te'vil koga mi usvajamo, ehli sunnet. Zašto ga usvajamo? Zato što je prošao proceduru, tako ga te'vilio poslanik sallallahu alaihi veseleme. Kao što Allah Želešanuhu kaže, وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, jel tako? Obožavaj Allaha Đelešanuhu dok ti ne dođe jakin. Ovo su neki uzeli, znači, hakikaten neke sekte i rekli su onoga momenta kad še dobije jakin, znači postane ubijeđen, on može da izađe iz okvira šarijata. A ovdje se koristi tevil, zato što su to tako radili prve generacije, na čelu sa poslanikom sallallahu sallame, znači obožavaj Allaha dok ti ne dođe smrt. Jel tako? Jedni kažu Isa Selam je umro. Inni mu te ofike u u Mi ćemo te usmrtiti i dičite, i nama, znači nebesa. Jedni kažu, evo, znači uzmeju hakikatan, a neki uzmaju međazen. Pa međaz je dozvoljen ili tevil, tamo gdje su tevilili, znači prve generacije, a ne, vidjeli smo kako se u tefsiru prekinu lanac i šta je onda, do čega je došlo? Mi ćemo te, znači, uspavati i u takvom obliku ćeš biti uzdignuti, Isa ali salatu wasalam. Jer Allah kaže u dovi, jel tako kaže poslanik ali sam, kada ustanemo, šta kažemo? Alhamdulillah, illadi ahjanena badama amatana wa ilaihin nošur. Znači, riječ meut, jel tuofa, tuofije, koristi se nekada za spavanje, jel tako? Pa mi nismo bili hakikaten emuat. Nismo mi znači u stvarnosti baš umrli. Jel tako? Nek to je međazi, to je znači simbolično umiranje. Mi smo znači ovaj uspavani, e tako je Isa salatu wasalam u tom. I zato su neki ljudi i neka ulema znači uzimali te izraze koji mogu znači da ovaj da znači više značenja i zbog toga je došlo znači do razmimo leženje. Kao što je primjer izraz al-kuru yatarabbasna bi kuru. A pušćenice, jel tako, <clears throat> neka pričekaju tri kurua. E sad, ova tri kurua, šta ovo znači? mjeseca znači, međutim, neki znači ova, znači ova tri kurua, neki smatraju da je to tri čistoće ili tri nečistoće. Pa ja, znači, kada žena znači bude tri put nečista ili kada bude tri put čista, znači ovo može znači atuhur i hajub. I sad, znači, nema žene da je to oko tri mjeseca, to je oko tri mjeseca, znači, međutim, kad počinje, sa čistoćom ili sa hajzom, da se broji. Znači kad počne se broji da je ona već u idetu. Oko toga je znači razmimo ilaženje kod islamskih učenjaka. Ili drugi primjer, al-amr. U Kur'anu, jel tako, puno dolazi oblika, oblika znači imperativa. u vašrabu, u latusrifu, jel to vađi da se jede, Jel farz da se jede? Nije. Jel tako? Ali došlo u obliku imperativa. Pa nekada znači ova riječ znači zaista imperativ, a nekada mendub, nešto što je lijepo. A isto tako ennehi zabrana, kada dođe u Kur'anu i Sumnetu ovaj izraz može značiti haram, a može značiti mekru. Znači mi se još uvijek od prvog jel, razloga razmimo ilaženja, razmimo ilaženje zbog izraza. Znači, arapski izrazi na što aludiraju. Pa vidimo, neki kažu da je to čistoća, neki kažu da je to hajb, neki kažu da je emr, da on aludira uvijek na imperativ, neki kažu da je to mendub, neki kažu da en nehi, kad god dođe u Kuranu sunnetu, da je to strogo, znači zabrana, neki kažu to je mekru, ili primjer radi kad Allah Želšanu govori u suri Nur o onima koji potvaraju, jel tako, česte vjernike i vjernice, a nakon toga kaže ille ledine tabu, osim, a oni koji se pokaju. E sad, ovi koji se pokaju, na koga se to odnosi? Jel se to odnosi samo na one koji su proširili tu fitnu ili i na svjedoke koji svjedoče? Razumijete li? Znači, da li se odnosi, znači, teoba samo na, pa jedni kažu, teoba se odnosi samo na one koji su proširili fitnu. Dune ešu, e, šahidin ili šahidein. Jer ovdje je potrebno koliko? Dva svjedoka. Znači, ne odnosi se na što se moraju svjedoci kajati. Oni su maslaha sad ovdje korist da se spriječi to zlo. A mi ćemo kada budemo ovaj učili, učili ovaj izvlačili pouke iz određeni znači hududa u Koranu. Pa ćemo vidjeti baš kod ovoga slučaja, kod kadfa, zašto je Allah Đelešanu propisao da se bičuje takav, a da mu se ne osjeca jezik. Ima tu pouka, jel tako? Zašto se ne otkida jezik, a čovjek je jezikom to priču? Zašto sad treba po čitom tijelu koliko? A? Semanine dželde. Znači, 80 bičeva valja dobiti, nije opet ne izbičava po jezik, ispazi jezik pa te izbučijemo, nije otkidanje jezika, jel tako? Ovaj. Kao što je primjer radi kod, kod zinalčara, kamenovanje, nije otkidanje spolnog organa, jel tako? Zašto se kradljivac ne ubija? Kao što jedan brat raspravljao s ovim gulatima, pa on Asludin, Asludin i tako dalje, zapravo tu i sad ga brat testira koliko on razumije Asludin. Kaže, ti otvoriš garažu i ufatiš lopova u garaži. On, znači, skida bravu, hoće da ti ukrade auto. Šta bi radio? Pa kaže, polomio bi mu i ruke i noge <laughs> i znači naprijeo bi ga invalidom da više nikad ne može nikome ukrasti. Pa kaže ovaj brat, po kojem je to šarijat sad? <laughs> Evo ti čito vrijeme pozivaš Aslodinu, znači osnovama vjere, koja vjera, vjera je to ne tvoje strasti. A ti sad čovjeka polomio mu i ruke i noge, ko su braća nekada išla da razgone ove što čini nemoral, pa umjesto da mu ket, ket fejn, ili dvije, ako već mora, oni naprave čovjeka invalidom, <laughs> razvale mu auto, polome mu kičmu, Jel tako? Jel to Islam propisao? Pa nije tako Islam propisao. Čak za mladića, znači, kad se bičuje, nije to bičovanje, znači da umire od bolova. To je više onako, ovakav izraz. Ali javno te skupi. Ko će mu sutra dati čerku za ženu? Vidio to, ovaj, i ne samo tu, progon, godinu dana ideš u Tanzaniju slonove čuvat, privera do davdi. Sad ovdje imaš kompjuter, imaš sve, odjednom te bace u Tanzaniju, u Tanzaniji tamo znaju ti šćelav, razumiješ, ošiša nešto u, nije vakad hađa i umre, razumiješ, došao si bahnu, ne znaš taj jezik, oni kažu da ti nisi kakav poluk činio. Neš ti tamo odmah poslije neki ministar, jel tako? Pa je to tegoba, jel tako? Ali se njemu daje još, on je još ne zna šta radi, tako šarijet na njega gleda. Njega je prenijelo, jel tako? Ovaj, pa mu šarijat i svoje mudrosti daje priliku da ostane u životu. Međutim, čovjek koji oženjen i to uradi, znači najbolja je znači maslaha da on ispod zemlje bude. Tako i za Pa gotovo on je već, znači, ovaj, hukmu proboje to, zna šta je to. Da Allah te i ta'ala sačuva. E, ili primjera radi, kada Allah Žešanu kaže kelimu tajibu salihu jarfa'u. I njemu se diže lijepa riječ i dobro djelo se njemu diži. Pa su se razišli ovdje, šta je ovdje subjekat? Jel el kelim ili el amel? Znači, jel ovdje se stvojnju dvije stvari. i jes adul kelim u tajibu, u al amelu salih. Znači, njemu se diže lijepa riječ i dobra djela. U arapskom jeziku, znači, sad ovdje na prvom mjestu dolazi šta se, znači, diže se šta kelima, ona je subjekat. Evo sada ima, znači, i drugi subjekat. Jel? Pa se t- zbog toga, znači, dolazi do određeni, znači, razmimo i laženja. Ili, primjer radi u ajetu Ed-Dein, znači na samom prikrajku sure Al-Baqara, وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ Ovdje, znači, ovaj jubar, šta je, šta je vola jubar, šahidu, vola, vola, katib, vola šahid, šteta. Znači, nema štete ni za zapisničara, ni za svjedoka. e ovaj laf, jubar, znači Allah traži da se, znači ne čini šteta ni onima koji zapisuju, ni onima koji svjedoče. E ovo sad, jubar, može znači da, da se razumije u arapskom jeziku, da je ovo šteta odni i šteta njima. Znači, može biti šteta odni, njih, jel tako? Mogu li zapisničari pogrešno zapisati? Mogu, jel tako? Mogu li svjedoci pogrešno posvjedočiti? Mogu. Može li se nanijeti šteta pisarima i svjedocima? Može, jel tako? E, tako da, znači, u datom ajetu ili hadisu dođe određen izraz koji, znači, u jezičkom značenju može imati više značenja. Ko kad mi kažemo kod nas pravo, samo malo brže izgoriš pravo. Pa nekada je pravo, a nekada je pravo. Jel tako? Ovaj. Tako znači da, da nekada znači jedna riječ može imati ovaj više svatanja i na osnovu toga se onda učenjak onako kako je on shvatio iz ajeta, iz te riječi šta bi ona mogla znati, značiti, on je nekakav propis izveo. Znači, polako uspavljivamo jednu po jednu ekipu. moje je, braćo, zadrimo, mora se umiti našom ledenom vodom i sjesti ovamo tim Iz Edeba prema Ilomu, ovo se citiraju ajet, ili idite trčite malo napolje, znači nešto radite, nemojte nam, meni nije zbog mene, tako mi je Allah. Ali ako se sad ne odgojiš, neće se nikad odgojiti. Jel tako? Pa ovo je Allahov govor a selefi su na samrti govorili, dižite nas, dižite nas. Neko dođe, citira hadis, kaže, ne volim da u ležećem stanju slušam riječi poslanika, sallallahu alaihi wa Pa zbog toga, ko? Pa, znači, sad bi morali pitati, pitajte stručnjake, ako ne znate, morao bi neko sad nama donijeti dokaz da ti ne možeš slijediti pola sata da ne možeš sjediti. Pa da se ne bi sad raspravljali. Znači, vi pokušajte. Drugo je, ako već morate se nasloniti, ali da tako se izvalite, da se, da se ovaj bukvalno izrazi, ne ide. Ne ide, braću, zato što to da neko uđe koji je najveći džahil i to vidi, rekli bi, ovdje imaju dva mezeba. Jedni koji hoće nekakav ilm i jedni koji svojim nogama pokazuju šta hoće. Jel? Pa zato trebamo se malo edebovati. Evo, tražimo djeci a vidite kad se njima nešto zada, oni nauči, trude se. Dobro, njima ide u prilog što su i mozgovi čisti, nisa zaprljani, ovaj, ali nama se izgleda zaprljani i mozgovi, i kičme, i noge, i ruke, a ne, ne dozvoljavamo da nas doktor pregleda i da nam tačno ustanovi šta nas boli. A mi, znači, ovaj, u svom opisu kažemo sve nas boli, a ne do Allah te sve zaboli. Pretjerujemo, jel tako? Pa Allah da vas pomogne. Draga moja braća, oko pa nisi mogao doći u halku. Mi molimo, kumimo, brata nek na glavi sjedi i sam nek nam dođi. Znači, mamu Maliku je došao dječak iz Bagdada, pa se je uvuko, znači, na halku bez izuna. Pa ga je locirao, ima Malik, i rekao izađi napolje. A on se pravio da se to ne odnosi na njega. Pa je rekao svom sinu izvuci ga i dadni mu 15 bičeva, buj ga da zna da se bez izuna ne smije sjesti na predavanje. Pa kad je dobio 15 biće, on je ostao tu i plakao. Dok god Malik nije završio s čitavim svojim jutarnjim predavanjima i poslije kad je izašao našom dječaka plaći. A babom prodao savi metak i uputio ga do Medine. Pa što plaćeš? Pa kaže šej, on onda objasni svoju situaciju, pa veli šta te može ušutat, kaže da mi za svaki bić dadneš po jedan hadis. Kaže uktub jabuni. Pa je počeo da piše, nije rekao aj ti priča, ja čaku, malo se isporuš, pa šta, ufatim, ne ufatim. Zapisao, opet zaplaku. Šta je sad? Kaže, pojačavaj bićeve, a pojačavaj hadise. Spreman se za svaki bić da primim po jedan, za svaki hadis da primim po jedan bić. Gdje smo mi, draga moja? A ovo je put, ovo je selef, a mi smo halapo. Mi nismo halef. Jer halef je odmah oni što gledaju selef. Ovo je selef i za njih i oni samo i za njih idu. A mi smo halap. I e, miješali svašta. Oto da je riječ ihtilap. Pomiješali selefa i, i francuza i švabu i sve nam je ušlo u naš kodeks da Allah saču. Ovo je prvi, znači, razlog, dosta je primjera, ne znam jeste neke zapisali. Bilal Bosnić, Paltak soba put vjernika. Drugi razlog razmimo ilaženja islamskih učenjaka, ovdje se misli na fakihe, tako ovo je fit. Ihtilafu rivaje, razilaženja oko određenog rivajeta. A razlozi tom razmimo ilaženju su sljedeći. Pod broj jedan, da do nekoga stigne dokaz ili hadis, a ne stigne do drugih. Ja sam ubijeđen da danas može Ebu da ustane iz zemlje, jel tako, i da mu neko kaže, šeh, e ovo je Sahih Bukhari. U njemu ima reful jedej fil salat, dizanje ruku u namazu. I prenosi ga preko 40 ashaba. I to inače učenjaci navode kao, znači, praktični mutavater. Znači, ako je u prvoj generaciji prelo 40 ashaba, znači u drugoj generaciji sigurno bilo još više. A za tavatur je dovoljno 10. Jel tako? Ovaj. Šta ti kažeš ovome hadisu? Bilo rekao znate šta, ne mogu ja ipak preći preko svog, znaš, ipak imam ja svoj neki inat, znaš, imam ja šta će ljudi kaza, znaš, ja sam ipak njima tako tumačio, ili bi, znači, to obe ručke prihvatio. Šta mislite vi, jedan posto bil bilo kod njega nekakvog odupiranja tome? Čovjek pogleda sened, razumiješ, pogleda ovaj, taj dokaz, odmah bi ga uzeo. I šta bi onda Hanefije, jel tako? Ovaj. Zato što jednostavno vrijeme Ebu Hanife, ovi hadisi nisu po jednom rivajetu stigli do njega, po drugom rivajetu on je imao žešćije uslove za prihvatanje hadisa od Buharije i od muslima kasnije. Zašto? Zato što je živio sa dvije opake pojave u svom vremenu. je s jedne strane i šije sa druge strane. A poznato je bilo u Kufi da se laže na poslanika, ali selam, od trgovaca do uleme. Govorim iz ovih sekti. Trgovac laž prodaje jabuku, izađe na pijac i kaže, ko pojede prije spavanja jabuku, nakon večere, imat će bolju cirkulaciju krvi, rekao je Allahov poslanik, sallallahu alaihi I ljudi su volili poslanika. Odma neko ko je planirao da kupi kilu, on kupuje sada vreću. Mora nestati jabuka, jel tako? Tako da je šeh Ebu Hanifa, rahimatullahi uzeo takav princip da je imao, znači, a, uvjete za primanje hadisa puno žešće od Buhari i od muslima. I zbog toga mnogi hadisi, znači, vidimo da je mnoge stvari, a ima jako, znači, ovaj, utemeljenje da mnogi hadisi, znači, jer vi kad pogledate ove muhadise, jel tako, i kad pogledate, znači, vidite već u vrijeme imama Malika, kako hadijska nauka, on je učenik Ebu Hanife, već uzima dobro maha. Pa onda i on piše mu etu. Pa onda imamo mama Šafiju koji znači ovaj hoda od Bagdada do Misra. Pa imamo i mama Ahmeda koji je Musned napisao, poznao milion hadisa. Kad se kaže milion hadisa, misli se na oni atar, što smo govorili uči u, hadis, u tesirskoj nauci, znači što je prinačeno rekli, rekli ashabi, uh, rekli tabiini, rekao poslanik ali selam, znači sve ukupno milion. Pod broj dva, ili dođe dokaz hadis do jednog putem kojega on smatra slabim i ne može da uzme tu predaju, a dođe taj isti hadis do drugog putem ili pod uvjetima kojega on smatra ispravnim i obaveza raditi po njemu. I ovo je lako shvatiti, tako? Znači ti dođe ti dokaz i ti vidiš da je slab. Ti ne smiješ znači da ga prihvatiš, a kamoli da radiš po tome. Drugom dođe taj dokaz putem ili znači ovaj uslovima koje je on postavio šrutima i kod njega je znači taj hadis sahi to veže obavezu, jel tako, da mora raditi po tome i on radi. I sad imaš, jedan nešto radi, a drugi to ne radi. I normalno je da to, onda ovaj tumači svoju školu, jel tako, a ovaj tumači zašto ne radi to. Pa ćete vidjeti primjer radi u Hanefijskom mezebu, nema akike nikako nije spomenu ta vrsta nikako, znači, kurbana nije spomenuta. Jednostavno, nisu došli, znači, ovaj, donijeti dokaz. Molim? U Sloveniji, u, u oni rade sada. sad svi rade, znaš. ovaj, zato mi kažemo nekoj braći sada, koji kažu treba hođe slušati i treba se vratiti u džamije onako po ovim svim uslovima, mi kažemo šta ćete s tim bradama i s tim načinom klanjanjem. To niste vi od vođa naučili. Mi vam neću reći da to obrijete i da ostavite. Jer mi ne smijemo grije naređivati, jel tako? Ali postavljamo pitanje, čekaj, vi hoćete, nije, oni vas neće. Kao što Allah ženo govori za ovaj za, za, ovaj, za Evo kitabija. Ha entum Eto, vi nije volite. I ti vidiš kako mi to djeda mraza ovdje, jelku onde, kapu onu ovakvu, priču onu onakvu, švedski sto ovako, to su sve dokazi ljubavi, jel tako? A oni vas ne vole. Kako to sad razumjeti? Znači, eto vi, zaboravili šarijat i ne razumijete šarijat pa, i pa i volite. Gotovo je. A eto, oni vas ne vole. Šta to znači? Oni kadrom tako su određeni. Znači, on je kadrom i ovo što neko kaže, ma nije, znaš, nije to. Ti bilo kojega kafira. Uđi sa njim u suštinu. Drugo je mu džangala, ti njemu glumiš, on tebi glumi, znaš, neku evropsku kulturu i tako dalje. Ali ti njega pitaj, mi čuli da se vi, da vi tvrdite da se Bog rodio u jaslama i da, da se upiškio, kaže brat na predavanju. To je, to je njihova, a Srbi idu malo dalje, kažu, bombona baciš u slamu, uneseš u primaču i onda se valjaš, znači, po toj sobi, to je i badet. Kaj tako se valio naš Bog. Ne E, kad ti dirneš Ko što je jedan brat ušao u trgovinu i e, to dole skroz na prelazu ka Srbiji, moramo pohvaliti Sanđaklije hrabre, nekada tu hrabrost koriste na pogrešnim mjestima, ali šta ćeš, kažu pilot pogriješi. I on je ovaj, došao i u prodavnici čekao je, ne znam je mene čekao ili se to prije, uglavnom je pričao. I kaže, ušao sam u prodavnicu, jedne četiri, pet Srba tu, keti, ona prodavačica, i kad sam ja ušao, je s bradom, on s mene odmah izmjerili nogavice dokle i znaju oni o kome se radi. I sad kaže, jedan progovara i kaže, treba sve vjere poštovati, naš. on daje sad, to je ona hajdučka u uvlakuša, Kaže, ja se okrećem i kažem, ja kad bi vašu vjeru poštovao, svoju bi doveo u pitanje. Zamisli, sad granica, pet vlahova tu, hajduci. To im niko nije rekao, ja mislim, kako je hilafet pao. <laughs> Ha? Ovaj. I sad odmah ona, ona što prodaje, ona spašava situaciju, jeste još nešto trebali tako dalje. E, ovo je kad se nauči šarijet. Jer da si ti rekao, pa jest, tako je, tako je, <laughs> ovo gotovo je. Ti prizna sve što se priznat ne smije. E, kad ćeš znati ovo kad budeš imao elu Kad budeš razumio šta je šarijat, pa što ti onda moći kazati, e, ja kad bi vašu poštovu, svoju bi doveo u pitanje. Ne možeš ti poštovati mokri Bogu u Bešik, neuzubila. A on kaže, inni abdullah, atani el kitab, vođa'leni nebija. Ja sam Allahov rob, data mi je knjiga, učinjen sam poslanikom, ne Bogom. Wa usani bi salati wa zakati ma dumtu hayya. Wa barran bi walidati. Ne kaže i svojim roditeljima. Ističe majku. Da budem pokoran svojom, svojoj majci. Znači potvrđuje ono što je Allah spomenuo da je on znači stvoren bez oca. Nešto si ti reći? Hvala, e, htio sam, sam da pitam ove vremenske prilike za vrijeme Ebu Hanifa spomenuo. Da baš događaj da su ljudi e, klone bile laži. Znači, da to historijski taj dio, znači isto, historijski dio islama je poznavanje tih prilika. Da li možda postoji neko dijelo ili je to dijelo na našem prevedeno? Ili da čovjek mu jednostavno nešto, vidiš, jasne stvari, ja nisam znao to. To spominje između ostalog u Tarihul Bagdad. U tim, znači, dijelama historije Znači, a inače, poslanik ali salatu wasalam jedne prilike, znači u Medini, ustao i rekao, ešarru min ha hunak, pokazao istočno od Medine. Kaže, zlo dolazi iz pravca današnjeg Iraka, Irana i tako dalje. da će i Deđal doći. Wal hajru min garbiha, a Beričet dolazi zapadno od Medine, a to je Šam. I zato sa sahabi kada bi ovaj otišli prema Perziji, i u tom došli bi jako izvoreni, jako ovaj, prvo što su ti tamo, znači Perzijanci i, i, i, i taj dio, znači tamo ovaj, Iraka, tamo su ljudi, ovaj, vi ćete vidjeti, primjer radi šije, oni su svi sprženi, znači ko da se iz kaburova povađeni. Vas da im je nekakva, znači, ne mere čovjek, znači moraš biti ovaj, i, i, jednostavno ne možeš ti lako plakat svaki moment, jel tako? Oni su tako, obrve su im i onda su oni jaki. Vi znate da, da kažu da u povijesti znači ovaj čovječanstva Irakom i tim krajima nikad nije vladao neki mlakonje. Uvijek je morao neko da bude žestok. Pa kažu Hadžađ kad je vladao, znači on je bio inače pjesnik, bio je, znači bio je jak u arapskom jeziku, i mi ovo što ove harekete sad čitamo, ovo je hađažova posla bilo. Ovo kad piše gore, znači dvije tačke T, ili dole dvije tačke J, ili ono S, tri tačke, ili B, to je posao hađađa. Jer Arapi prije, znači kad se napiše, primjer radi Tebet, ovo T i ovo dvije ove tačke gore, ova dole tačka, Arapima to nije bilo potrebno. Oni su mogli, znači, jednostavno da ovaj, da znaju na što se, koja je to riječ. Međutim, kad su počeli stranci, perzijanci i šamljani i tako dalje ulaziti u islam, oni ne mogu praviti razliku. Pa je on, znači, napravio dosta olakšanja u tom, znači, on je bio inače stručan, stručan korepskom. jeziku. E, on je znao držati hudbu i kazat, ko izađe na ova vrata džamije, bit će ubijen. Ali to kaže u pjesništu. I e, ljudi, ko muhe? završi se namaz, svi na ta vrata, tamo vojska čeka, samo otkida glave. Znaš. I vi vidite i ovih dana, znaš, negdje tamo prebije neki čovjek ruku na drugom kraju svijeta, to sve kamere tamo, ovaj, u Iraku dođe neko, razumiješ, zvizne čitavu zgradu, oni odmah dođu pometu dole, mrtvi na svakom koraku, pokupije te ljude. Ko da se to radi o nekakvim, znači takav je narod. Gilab, malo su onako, znači, žestoki, ovaj. A kad bi ashabi odi u Šam, prema Palestini, tako dalje, uvijek se vrate vedra lica i udebljali. Zato što je Šam pun od tini od zejtum. Znaš, pun smokava. Znači, pun je od smokve do masline. Nemojte misliti da je ovo samo dvije ima u Šamu, maslina i, i smokava. Ne, ne, ne, ne. Znači, od smokve koja kad je jedeš, ako imaš pokvaren zub, znači udara u aortu, do masline, znači tog ulja koje je šežaratul mubarake. znači. i zato sa sahabi kad su dolazili Šama uvijek dođu debeli uhranjeni. Ima banana, ima naranči, ima u Šamu preko sedam vrsta grožja. Ima voća koje ja sam bio, ne znam kako se zove. Nema ga u riječniku, kamo <laughs> e, vraćamo se iz kadara u kadar. Po tri, što... Ne, ne, ovo mislim još uvijek kod Ehtilafu rivaje. Ili ABC. Znači, mi još uvijek drugi razlog razilaženja, pa sad zašto su pod ovo ABC, a pošte? ili po tri. Znači, da im dođe dokaz jednim putem. Pa jedna skupina uleme smatra određenog raviju u senedu slabim, toga druga ne smatra slabim. Prenosioca u lancu slabim, šta znači slabost? Išao i evo ja putem. A, drugi ga ne smatraju, znači nemaju znači prigovor na raviju. Danas, draga moja braće, ovome vaktu, od nas Allah zna u Bosni bar ima li ravije da bi mogao Znači, najslabije mu hadisu biti u lancu. Znači, Buharija nije htio uzeti hadis ko laže na devu i ko jede jabuku putem. Zamislite to. A običaj, da li on na običaj? Kako običaj? Pa ako bi sve tako uzelo stvar nekako pominju, na primjer, znači, ja ružanje, ne, ne, ružanje nogu, tako, da se negdje u arapskim zemljama tako smatra pokuđeni. Slaže se s ja sam došao, braćo, u Šam, sad ću vam pokazati. I ono sjeo kao kauboj. Sam skontao malo. E, ono neke stolce bile, ja sam ovako sjeo. I ovaj, evo vi već osjećate, jel to? Znači, pa me ljudi gledaju očima, pa me neki ovako, a hoće da šeh ne primijeti. Odvolan se šeh i odu svoju mezravu, ima veliku baštu sa palmama i bazenom. Pa eto ono, poslije ispita, opterati se i htio je da nas počesti. Tu ima Albanaca, Bosanaca, Pakistanaca i tako dalje. Ovaj to je znači kod njih ovaj, pokuđeno jednostavno, <coughs> tako se ne sjedi. Znači. I zato ti oni priušte da ti sjediš fino. Ako već ima neke stolce, to je onda da sjedneš, da ruke staviš znači, na bedra. Ili da sjedneš dole ako imaju one sečije, a e, ne mreš na sečiji dole na spužbi, neće noge ovis, ne ide. tako da, kad se kaže jede jabuku puta, nije samo to ugledno, nego, znači, on je išao u mjesto jedno, raspitivao se o radi i o velikim malim stvarima. I zamisli da je neko rekao tamo, e jednom ne prevario, gotovo je. Ili primjećeno je da je ovaj jednom nije mi na vrijeme vratio dug ili ovo ili ono. To su znači jednostavno ovaj, bili principi. Ljudi su htjeli da Allahovom dozvolom i dobrotom da nam prenesu din, da nam ne prenesu pin, klinu pa onda mi napravi neki čup, dođe drugi kraj razvaljiva, ovo nije ovo ono što je Allah objavio. Po četiri, džerh wa znači Ocjenjivali su raviju i kod jednog je prošao, a kod drugog nije prošao. To je pod ovo smo malo prije eto, da se ujedno i dotaknemo. Pod pet, da im stigne hadis oko kojega se slažu. Pa onda jedna skupina leme postavi uvjete da bi se radilo po tom hadisu, a drugi ne postavi. Da im stigne hadis se slažu. Da im stigne hadis oko koga se slažu, a onda jedna skupina postavi uslove za rad po tom hadisu, a druga ne postavi. Na pr, hadis mursal Ko će nam reći definiciju al mursela? Ima više tu definicija, ali najkraću. Mursel u arapskom jeziku znači nešto prepušteno, nepovezano, prekinuto. Svašta može značiti. A šta u hadijskoj znači, terminologiji znači? Znači ono što prenosi neko mimo ashaba a nema seneda do Rasula sallallahu alaihi Znači veže to do poslanika sallallahu alaihi veseleme, ali ne spominje ashaba. Znači mursel hadis je ono što prenosi neko i veže do poslanika sallallahu alaihi veseleme, ne spominjući ashaba. Znači nema, nema povezanog seneda. Znači ovo spada sve u, znači, ali imaš opet znači baif munker znači, koji se, da se znači skroz znači, izbjegava i prezire, a oko ove vrste, znači, ima razmimo ilaženja. Pa neki uzmeju ovakav morsa, a neki ne uzmeju. Treći razlog razmimo ilaženja islamskih učenjaka, fakiha. Sad Ja, ja, ovo sve bili pod ABCD. Razmimo ilaženje u usulima. Koja su četiri osnovna usula? Ajmo na glas. Koran, sunnet, Iđma znači, Kijas. Oko ovoga nema spora. Ovo je znači ono na čemu se, na čemu se umet složio. Kad kažem umet ehl sunne, jel tako? Jer šije znači, oni ne, ne priznaju iđma, oni ne priznaju sunne, kako će uzeti uzmak rivajet od mušrika, kako oni kažu, nego samo od onih koji su sebete bil islam, koji su ostali u islamu, ovo sve ostalo se odmetnulo i ovdje se ne može, jel tako? Zato oni imaju imame, a to je vrednije od, poslanstva. Pa ima nešto, znači, još koji dodaju u sulu, sljedeće, znači, ovaj, u sule, u temeljima stavljaju još neke dodatne temelje, kao što je istihsan, el istihsan, to Hanefije dodaju. Ne, ne, to je sve pod zašto se razišli. Istihsan. Ovaj, jest, jest. Istihsan, kasnije ću vam objasniti volim i mursale, neko uzma i ovaj pomoćni, znači temelj. To su opće korisne prepuštene stvari. Kao primjer radi prije, ovaj, znači neke stvari su ostavljene da i mogu ljudi. Znači nije, ostavljeno je da se, da se uspostavi, nema zabrane. Primjera da mi u, u sklopu džamije imamo, znači, sa strane negdje stane i WC-eve. Da uvedemo struju u džamiju, da prostremo tepi, a poslanik <laughs> ali salam je klanio, jel tako, na prašini, da pokrijemo, da nam ne prokišnjava, da povijest džamije, ovaj, e, znači, imaju određene kancelarije, podno grijanje, pravo, ili zidno. To su masalehu al-mursale. Znači, prepuštene stvari da ljudi urede Ovaj, I zato kad ovi ljudi iz Afrike dođu u Saudiju, arapski svijet, da traže para za džamiju, on uvijek dobiju. Zašto? Zato što on može sa 1000 dolara napraviti džamiju. A ja i ti sa 1000 dolara ne možemo, znači, ni do katastara doći. Koliko ima tamo sve, kojima treba pot kao sa njima, pa i ovo ono, da bi on ti progurao tamo negdje, da ti dobiješ, znači, prostor, znači, onaj centar što je u Begovom Hanu, što je Zuhdi Adlović napravio, onaj centar je trebao da bude na Hamidi. E, na Hamidi je onaj centar trebao da bude, ovaj, međutim, znači, Spahić, kako mu ono ime? Most, nas, na, Isle Spahić, načelnik općine, nije imao sluha. Načelnik Ja, ja, li Tada u to dobu, k'o sada. Spahić, e, Posle rata odmah. Besim. Ova, Spahić. Nisu imali sluha a ovi su pare nosili po džepovima, možda ste vi napraviti, da? Pa aj bolje igdje nego nigdje. A zamislite koja bi korist bila da, takav centar ne zjapi u Begom Hanu, nego da je u Zenici. pak je Zenica grad 200-300 hiljada ljudi, pa bi se moglo tu. Samo da skidaju se ljudi s droge ili za šta ja znam, medrese, vi su jednom imali seminar u tom ovaj, centru ili lijepo je u sahabi i to neki uzmeju pod, znači, ovaj, eh, pod, eh, znači, dodatni usul, govora sahaba. Mišljenje Ehlu Medine, znači što je Malik uzmao kao dodatni ovaj izvod u svom usulu, jer je uzimao uvijek je u Medini, znači ljudi su prenosili jedni s drugi, kako je prije bilo mišljenje Medine po određenom, po određenom pitanju. ولو سفكت دمانا ما قضينا وفاءك والحقوق Soba potvjernika. www.portal.com Soba Put Potvjernika. vjernika